Mándale mechañeri. ¿Qué saben los chetos de los turros, yo nunca me aburro. A la gata la perreo, la secuestro contra el muro. Si tiene alta burra, pa' lo oscuro la capturo. Yo te grito en la cara, yo no ando con El que más conoce el barrio, pero el menos conocido. No entienden el mambo y por eso están dolidos. Dígale a estos pichones que vuelvan para su nido. apagamos el autotune, que andamos a todo ritmo. Hagan caso. Pa' la rocha eso y pa' los giles rafagazo. pero palo me Siempre rompiendo tarimas, ya tú sabes, no descanso. Y dale tu raponte. Ese toto rompe. Que con el cachaca le redamos pa'l corte. Si no tiene culo que menee ese cote música apagante, Rompimos el local, imagínate visitante. El agua pone para atrás, imagínate adelante. De la calle pa' la calle, atentamente los cantantes. El calle te resuena y el alejo te retumba. La banda de los millones esperando que se confunda. Ahora juego en primera y sigo con mi segunda. Si la morocha es en funda Es que la noche está piola. Pa' encontrar una turra que esté perreando sola. Le echa la culpa al alcohol cuando ella se descontrola. El rescate que se rescaten pa' que mueva la cola. Caigo para el par la más popu dice hola. Esto es pa' la turra, la cheta. Mi barrio se respeta. Ando deportivo flow atleta. Hoy me puse coqueto pa' buscar a mi coqueta. Nosotros somos el combo de los rompe discotecas. Tengo una plástica semiautomática. Sé que con el tiempo es será pues mi fanática. La mía es única, se viste angélica. Abusadora y matadora quiere cristinear. Ella es mi gatita, si sale grita. En la esquina no hay corralón, pero hay mucha cal. También un chacal, tiene cinco de sal. Que no son de sal, saben que hoy se sale. Y que todo se vale. Suenan parecidos. O son todos iguales, la reconcha de su madre. Siete, dos, tres. Alejo Isaac. Atentamente, la anda de los millones. ¿Qué? Atentamente. La anda de los millones. Vamos que nos fuimos.